بسم الله الرحمن الرحيم Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. قل هو الله احد Sema, yeye Mwenyezi Mungu ni wa pekee. الله الصمد Mwenyezi Mungu mkusudiwa, لم يلد ولم يولد hakuzaa wala hakuzaliwa, ولم يكن له كفوا احد wala hana anayefanana naye hata mmoja. الله أكبر الله أكبر لا Suratul Ikhlas imeteremka maka. Nabii sallallahu alayhi wasallam aliulizwa habari za Mola wake mlezi akaamrishwa katika sura hii ajibu kwamba yeye ni mwenye kukusanya sifa zote za ukamilifu, ni mmoja wa pekee mwenye kukusudiwa daima katika haja, mwenye kujitosha mhitaji yoyote mwinginewe. Ametakasika na kuwa na mfano, hakuzaa wala hakuzaliwa wala hala mwenzie katika viumbe vyake. Ewe Muhammadi, hao wanaosema kwa kejeli, tusifie Mola wako mlezi, waambie yeye ni Mwenyezi Mungu wa pekee, hapana mwenginewe wala hana mshirika. Mwenyezi Mungu mwenye kukusudiwa peke yake katika haja zote na yote yanayotakikana. Hana mtoto wala hakuzaliwa na baba wala mama wala hana yoyote aliyemshabihi au mfano wake.